morning to everyone. Добро утро на сите. Uh, before uh, entering into our study, I understood that Yanni uh, said something about uh, Bibliska Polska. Polka, Polka, <laughs> Polka. And I understood that uh, it is about uh, these uh, Bible studies uh, released by the General Conference. And I want uh, to say something in regard to this. Uh, I don't take your time. Значи, кога додека зборуваше братот Јани, разбрав дека зборуваше нешто во врска со библиската полука, која што е издадена од одделението за саботна школа на Генерална конференција и би сакал да кажам нешто во врска со неа. Uh, they were written by Ranko Stefanović. Значи, полуката е напишена од Ранко Стефановиќ. They were approved by the General Conference uh, Committee in regard to Sabbath School Department одобрено е од одделението за саботна школа при генералната конференција. They were released and sent in divisions and unions to be translated all over the world. И текстот беше испратен до сите дивизии, до сите унии, да биде преведен на сите нивни јазици по целиот свет. But while the, the people were working to translate the studies, но додека се работеше на преведување на овие лекции од библиската поука. An email come from the General Conference, one of the responsible people from uh, the General Conference Sabbath School Department. Беше испратен еден имейл од страна на еден одговорен службеник во одделението за саботна школа при Генерална конференција. Asking that uh, the translators stopped the work of translating the studies because it contains much error. Кој што побарал, значи тој службеник што го пратил овој имејл до сите унии, побарал од преведувачите да престанат со преведување на оваа библиска поука, бидејќи истата да содржи многу грешки во смисол и толкувања. And they offer some correction to the manuscript. И, значи, отпосле бил, а, биле понудени некои корекции во врска со самиот текст. But some of uh, the, the studies were already translated and printed with the uh, first manuscript it was, mm. as is the case in Romania, Но како што беше случај во Романија, некои од библиските полуки веќе биле и испреведени и испечатени со првобитниот текст. Они веќе кои што содржал и погрешни and, толкувања. And others were modified. I don't know yours how it is. А некои други беа модифицирани, а не знам сега каков е случајот со вашата <laughs> лекција. Uh, the author Ranko Stefanovic was very upset about these changes because nobody told him about them. Авторот Ранко Стефановиќ беше мощно вознемирен во врска со сите овие промени, бидејќи никој за тоа не го имаше известено. And he had some discussion with the responsible from the General Conference, and they speak something. И имал дискусии околу ова со одговорните лица во Генерална конференција. Uh, I, will give, I will give to your pastors uh, some details about some changes and the article written by Ranko Stefanovic about the changes. И ќе ви дадам на вашите пастори е, едно, еден напис во врска со сите промени што, што биле направени во првобитниот е, текст на Ранко Стефановиќ во оваа библиска полка. Okay, as we said uh, uh, at the beginning of the Sabbath, Како што реков на почетокот на саботниот ден, I want uh, today to make a Bible study. Би сакал денес да имаме едно библиско проучување. And uh, I think Jani asked you if you have the Bibles. И мислам дека Јани ве праша дали ги имате со себе вашите Библии. And I saw some hands uh, raising the Bible, uh, signifying that you brought the Bible with you. И видов некои раце како ги подига, подигна вашите Библии, што значи дека ги понесовте со себе. So I invite you to open the Bible in the book of Isaiah. Ве повикувам заедно да отвориме во Библијата во книгата на пророкот Исаија, chapter 28 and we will read for the, from there verse 10. 28 глава, Исаија 28 глава, каде што ќе го читаме 10 стих. It's the verse that you have it on the screen, but let's read it from the Bible, not from the screen. Го имате и неко самиот текст и на екранот, но да го прочитаме од вашите Библии, не од екранот. Значи, 28 глава, 10 стих. Зашто се е, читам од ревидираниот превод јас, зашто се е заповед врз заповед, заповед врз заповед, правило врз правило, правило врз правило, тука малку и таму малку. Now, in this verse we have one of the most important principle in Bible study. Во овој стих го имаме еден од најважните принципи на проучување на Библијата. Because God gave precept upon precept. Zato što Gospod dal zapoved vrh zapoved. Line upon line. Pravilo vrh pravilo. Here a little, there a little. Тука малку и таму малку. So he did not give in the scriptures the truth all in once. Значи Господ не е дал цялата вистина одеднаш во Светото писмо. It is precept by precept, line by line. Значи таа е дадена, вистината е дадена заповед по заповед, правило по правило, постепено. Little here, little there. Тука малку, таму малку. And this means that scriptures must be interpreted with scriptures. А тоа значи дека писмото треба да се толкува со писмото One text being interpreted by the other if it is necessary. Значи, еден библиски текст да биде толкуван со други библиски текстови, ако е потребно. This means that we must have the Bible verses in our mind in order to connect them with other verses of the Bible. Тоа значи дека треба да ги меморираме библиските стихови, за да можеме веднаш да ги поврзуваме со други библиски стихови, оние што ги читаме. Значи. What creates for us problems in understanding the Bible's, Bible truths, Оне што обично создава проблеми за разбирањето на библиските вистини, is the fact that we are not concentrated to put in relation Bible verses one with each other. Е што често пати не го правиме тоа, пропуштаме значи да ги споредиме библиските стихови и да покажеме како стојат, во каков соодност тие се наоѓаат меѓу себе. But if we will learn that uh, we must do this, it will be very profitable for our study, knowledge and spiritual life. Но ако научиме да го правиме тоа, ќе ни биде многу корисно за нашето знаење и воопшто за нашиот духовен живот. So I propose for you a Bible study from Galatians. Затоа ви предлагам едно проучување на Библијата од посланието до Галатјаните. Galatians chapter 3 Галатјаните третата глава verses 15 till 19 од, ке читаме од 15 тиот до 19 тиот стих, значи Галатјаните, трета глава, од 15 тиот до 19 тиот стих. We will read together. I will read also in English because I want to accentuate some uh, some points. Ке читаме заедно, ке го читам јас и англискиот текст, каде што сакам да нагласам некои моменти. Brethren, I speak after the manner of men. Значи почнуваме со 15-тиот стих. Браќа, зборувам како човек. Though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannul or added thereto. И утврдениот човечки завет никој веќе не го растура, ниту му додава нешто. So speaking after man's manner, znači zboruvajki čovečki, for all of us understanding, za сите нас кои што тоа го разбираме, Paul is starting to speak about a testament. Павле тука почнува да да зборува за testament, односно се служи со пример. од секојдневниот човечки живот. I don't know what is the word in your Bible, if it is covenant or testament. Covenant, covenant. It's covenant. Here. It's perfect. It's perfect. So, it's perfect. We need we speak about covenant. Не знам во вашата Библија. And we know that a covenant cannot be disannulled. Значи, како што знаеме, еден завет или тестамент, ако имате во вашите Библии таков превод, Now, verse... не може да биде поништен Sixteen. Now, to Abraham and his seed were the promises made. No, the му беа дадени на Авраам и на семето негово. So we have a promise in a covenant made to Abraham and his seed. Значи the ветувања во заветот склучен со Авраам И тие ветувања му се дадени нему, на Аврам и на неговото семе. About seed, Paul is saying that it is Jesus. Во врска со то ова семе, Павле толкува и вели дека се однесува на Исуса Христа. He said not and to seeds as of many, but as of one and to thy seed which is Christ. Не е речено, вели тој, и на семињата, како за многу, туку како за еден, и на семето Твое, кое е Христос. So Paul is speaking about a covenant made between eh, God and Abraham. Апостол Павле, значи, тука зборува за заветот што Бог го склучил со Авраам. In this covenant there was a promise made to Abraham and to Jesus во овој завет се наоѓало ветување кое што Бог му го дал на Авраама и на Исуса. It is clear? Дали ова до сега јасно? The promise was made to Abraham and to Jesus. Значи ветувањето беше дадено за Авраам и за Исус, семето негово, значи Исус. Now, verse 17. Продолжуваме сега со 17 стих. And this I say, И ова сакам да го кажам, that the covenant that was confirmed before of God in Christ дека заветот што Бог го даде Okay, it is not Christ. Okay, the law, Go ahead. which was, you don't have the law. Read the fir- I do. Okay. Read, read the full. Okay, the law, which was 430 years ago, cannot disannul. Значи, ова сакам да ви го кажам, заветот што Бог го даде, не може да биде обезвреден или поништен од законот, That it should make the promise of known effect. законот кој што настанал 430 години подоцна, така што ветувањето да може да ја изгуби својата сила. Do you understand? Дали го разбирате ова? God made to Abraham a covenant containing a promise for him and Jesus. Значи Бог склопил со Авраама завет во кој што завет се наоѓало ветување до Авраам и Исус. This promise was not to be cancelled by the law given at Sinai. И сега овој завет или ова ветување Божјо не можело да биде поништено од законот кој што бил даден многу подоцна на Синај. And Paul is saying that the law came at 433 30 years since the promise was made. И Павле кажува дека законот настанал 430 години подоцна откако Господ му го дал тоа ветување на Авраам. And I want you to stop a little here because we began the study. И би сакал малку да застанеме тука за миг. We'll connect this verse with another's. За да ги поврземе во нешто проучување овие стихови со други. So, help me. There, from the promise, from the time of the promise made to Abraham Значи, од ветувањето дадено на Авраам, till the giving of the law to the Sinai or the exodus of Egypt was the same year, Значи, од ветувањето дадено на Авраам до екзодусот или излезот на израелците од Египет, истата година кога и бил даден законот. According to Paul, there was in this period 430 years. Според апостол Павле, тој период изнесувал 430 години. It is this what is written? Дали така читаме како што е напишано? Yeah? Да. <clears throat> okay. Let's go now in uh, <clears throat> the book of Genesis chapter 15. Да отвориме сега во книгата Битие или Создавање или прва книга Моисеева во 15-та глава. So, Genesis chapter 15 во 15-та глава од првата книга на Библијата Please read verse 15 and 16. Now да ги прочитаме 15-тиот, прочитате ги вие во вашите Библии, 15-тиот и 16-тиот стих. Значи, Прва книга Мојсеева, Создавање или Битие, 15 глава, 15 тиот и 16 тиот стих. 15. А ти ќе отидеш кај татковците свој во мир и ќе бидеш погребан во срек на старост. Тие пак во четвртото колено ќе се вратат ваму зашто беззаконијата на аморејците уште не го достигнале својот врв. Another passage from the Bible which speaks about this uh, fourth generation is found in Acts chapter 7. Има и уште еден текст во Библијата кој што го споменува ова четврто колено, а тоа е во дела седма глава, значи Стефановиот говор. Verses 5 and 6, 6 especially дела седма глава во петиот и шестиот стих, особено шестиот. Значи, дела на апостолите, седма глава. И Стефан, значи, во својата проповед, кога зборува за Аврам, во петиот стих вели и во неа, во земјата, значи ветената земја, не му даде наследство ниту една стапка земја, но вети дека ќе му ја даде на потомството негово и нему во посет, иако уште немаше деца. И сега шестиот, и му рече Бог вака, потомците твои ќе бидат населени во туѓа земја и ќе бидат поробени и мачени 400 години. Now, what these two verses are saying Што ни кажуваат овие два стиха? Is that from the moment of entrance into the the slavery, let's say, till the Exodus, we have 400 years. Дека од моментот кога Израелците паднале во египетско робство, значи станале робови во Египет, до излезот, значи ослободувањето, поминале 400 години. Agree? Се согласувате? Now, let's go in Exodus chapter 12 and let's read from there verse 40 and 41. Затвориме сега во Излез, втора книга Моисеева, 12 глава, каде што ќе ги прочитаме 40-тиот и 41-иот стих. Значи, израз 12 глава, 40-иот и 41-иот стих. Времето пак, што го поминаја синовите израелски во Египет, изнесуваше 430 години. И сега 41-иот. А кога се навршија 430 години, Ноке во истиот ден излезе сета господова војска од земјата египетска. Now, these verses in the Bible are telling to us Овие стихови од Библијата ни кажуваат that the, the staying of the people of Israel in Egypt was 430 years дека престојот на синовите Израелови во Египет бил изнесувал 430 години. Do you see any problems between these verses? Дали согледувате некој проблем помеѓу сите овие текстови? Those of Paul in Galatians 3 with 17 and this of Moses in Exodus 12, 40, 41. Значи, оне што го вели Павле во Галатјаните, што читахме, 3 глава, 17 стих, и овој текст од Излез, 12 глава, 40 и 41 стих. Дали гледате некој проблем која ќе ги споредите овие два стиха? Do you see something that is, that is not okay, which is not okay? Дали гледате нешто што не е добро? Thirty years difference. Not, 400. not, that- not 30 years, because if you look in, um, in Galatians, we have 430, and if you look Значи- in Exodus, the same years. Ако се секавате и во Галатјаните и во Излез се 430 години. Ама во Галатјаните што беше? Од Авраам, од ветувањето на from the promise of Abraham. Okay, thank you very much. <laughs> That's the problem. Значи тоа е проблемот. Paul it's giving these 430 years Значи апостол Павле ги дава, ги смета овие 430 години from the promise од ветувањето дадено на Авраам till Sinai or Exodus до законот на Синај истата година кога бил и екзодусот или излезот од Египет Moses is giving these 430 years додека Мојсеј во 12 глава од излез ги дава ги смета овие 430 години, starting with the moment of beginning of slavery, како период о, кој што започнува во, со моментот кога израелците паднале во робство во Египет, till Exodus, па до излезот, односно ослободувањето. Who has right? И сега кој е во право? Мојсей или Павле? Moses or Paul? <laughs> What do you think? <laughs> Што мислите? Both. Both of them. Cannot have both of them right because they are speaking contradictory. Не може двајцата да бидат во право, бидејќи си противречат. It is clear they are speaking contradictory. They are not saying the Јасно same. е, сосема е јасно дека си противречат. Не го кажуваат истото. I'm agree with you that both of them have right. Но јас се согласам со вас дека и двајцата имаат право. But we must understand why they have right Но треба да разбереме зошто се и двајцата во право. While they are speaking contradictory. Иеко и покрај фактот што тука си противречат еден на друг. It is clear? Дали ова до сега јасно? So we must identify the problem of the 430 years. Значи треба да го идентификуваме овој проблем од, каде, од кога до кога се протегаат 430 години. From your knowledge, how many years did Israel spend in slavery in Egypt? Според вашето знаење, колку години поминал Израел во египетското робство? 430. 430. Please tell me, does their slavery started at their entrance into Egypt? Кажете ми сега, ве молам, дали нивното робство започнало во моментот кога влегле во Египет? Не. Јозеф was still alive. Okay. So we... And uh, in his day everything was okay. And he lived tens of years. И Јосиф живеел бајаги време, со децени. 110 So it is clear that the slavery had not 430 years. Agree? Значи, самото робство не е 430 години, согласувате? So what we have know about the slavery of 430 years, it's not exactly 430 years. Значи, самото робство, буквално, не траело толку, 430 години. So we must find what the Bible is saying about this period of time. Според тоа, ние треба да откриеме што точно кажува Библијата во врска со овој конкретен временски период. Please open the Bible in Genesis chapter 46 and read verse 11. Ајде да отвориме во Библијата во првата книга Мојсеева, 46 глава, значи во Битие 46 глава, И да го прочитаме 11 стих. 46:11 Genesis. Да. 46 глава, 11 стих. Прва, прва, прва. 46 глава, 11? 11, 46 11. 11 стих. Значи се дадени синовите на Леви, синовите Левиеви, Гирсон, Каат и Мерари. We have here four names. Тука имаме четири имиња во 11 стих. Levi, Леви, Gershon, Гирсон, Kehat, Каат and Merari. и Мерари. Why I have asked you to read these names? Што мислите зашто ве прашав, ве повикав да ги прочитате овие имиња, овој стих. Please read verse 8 to understand this. Прочитате го осмиот стих за да го разберете ова. Значи претходно осмиот стих. А ова се имињата на децата Израелови кои дојдоа во Египет. Јаков и синовите негови. Првеницот на Јаков Рувим И потоа ги набројува сите. So, we have here the names Значи тука ги имаме имињата of those who have entered with Israel, Jacob into Egypt. На сите оние кои што заедно со Израел, односно со патриархот Јаков, влегле во Египет, во моментот кога влегле во, во земјата, во Египет. Yes? Да? Така е? Да. Okay, it's very important. Многу е важно. Now, please note that together with Israel has entered Levi. Значи, забележите дека заедно со Јаков, со татко му, влегол и Леви мегу останатите. And with Le Levi and Jacob also entered Kehat. А заедно со Леви и со Јаков влегол и синот Левиев Кахат или Каат тука. Yes? На еврејски е Кахат. Okay. Let's go in Exodus chapter 6 Сега да поминеме на излез шеста глава, втора Мојсеева, шеста глава. And let's look to verse 16 till 12, 20, 16, 20 in chapter 6. Во шестата глава од Излез ќе ги прочитаме 16 тиот до 20 тиот стих, целиот тој текст, од 16 до 20 стих. Таму сте? А еве ги и на синовите Левиеви според родовите нивни. Гирсон, Каат и Мерари. А Леви поживеа 137 години. Синови пак Гирсонови беа Ливни и Семеи, со семејствата нивни. Синови Каатови Амрам и Ицхар, Хеврон и Узиил – а годините на Каатовиот живот беа 133. А синовите Мерариеви се Махли и Мушии. Тоа се семејствата на Леви според родовите нивни. Амрам се ожени со Јохаведа, тетката своја, <laughs> и таа му ги роди Арон и Мојсеј. Амрам поживеа 137 години Okay, end of- Okay. end of trial. So Levi, when he was going to Egypt together with his father, had a son named Kohat. Значи, Леви, кога заедно со татко му Јаков влегувал во Египет, имал со себе син, еден од синовите, Каат. Now, let's suppose Да предпоставиме that Kohat дека овој Каат was born in the year of their entrance into Egypt. Да представиме дека бил толку мал кога влегувале во Египет, што бил роден истата година, значи како бебе влегле во Египет. So he had only one zero years when he enters. Значи понашо имал нула години, односно бил во првата година од животот кога влегол. Тоа е најрано можно да претпоставиме за него. So it's very important this thing. Ова е мощно важно да го, да го согледаме. Why? Зошто? Because uh, Kehat, Kohat had a sign named Зато што и Каат имал син, како што прочитавме, Амрам. Амрам, yes, this да, is the name да Of the son of Kohat. Значи, еден од синовите на Каат бил Амрам, таткото Моисеев и Аронов. And let's suppose that when Kohat entered with his father and Jacob into Egypt, he was zero years old. Значи, да предоставиме дека кога, кога Каат влегол во Египет, тој бил бебе, значи, бил во првата година од животот. And the Bible is saying to us that he lived 133 years. А Библијата ни кажува за Кат дека поживеал 133 години, точно? Yes. Точно? Okay, let's suppose that his son Amram Да претпоставиме дека неговиот син Амрам was born in the year of the death of his father. In the last year of his life. Дека се родил, да претпоставиме дека се родил толку доцна Аврам што се родил во годината во која што умрел татко му, Каат. Uh, what I'm doing, I, I'm maximizing the period. Значи, што правам со овие предпоставки? Колку што е можно го развлекувам, го а, зголемувам овој временски период помеѓу Авраам, да речеме, или Јаков и Мојсеј. For sure we have a shorter period, but I'm going with the maximum. Значи, реалноста е дека имаме многу пократок период од моите предпоставки, но со предпоставките сакаме да го развлечеме колку што е можно подолго. Amram died when he was 137 years old. И Амрам се вели дека живеел 137 години. Амрам was the father of А Амрам беше чиф татко Moses. Таткото Okay. на Моисеј? Let's suppose that Moses was born in the year when his father died. <laughs> да предпоставиме сега, и тоа е погрешно, но предпоставка, дека Моисеј се родил во годината во која што умрел неговиот татко Амрам. How old was Moses when he take the people and get out with them from Egypt? колку возрастен бил Мојсей кога заедно со народот излегле од Египет. 80. So, 80 години. We have Kohat entering into Egypt at zero years. Значи, го имаме Каат како бебе, според наша предпоставка, како влегува во Египет. He lives 133 years, и, dies, but before да. dying in the same year, he gave birth to Amram. Поживеал 133 години, но пред да умре последната година го родил, се родил Амрам, син му негов. Амрам lives 103, 137 uh, years. Амрам пак живе уште 137 години понатаму. And in the year when he dies, his wife И според, спредашта предпоставка и, и Амрам кога се родил во годината кога умрал татко му, и по тие 137 години и тогаш се, се, се и Мојсей се раѓа во годината во која последната година од животот на Амрам. Moses lives 40 years in Egypt, 40 years in Midian, Мој се живее 40 години во Египет, потоа во Мадијанската пустина, чуше 40 години. And when he was 18, 80 years old, и тогаш кога имал 80 години, го повел израелскиот народ надвор од Египет. So 133 years of Значи, кога би ги собрале сега сите овие години, 133 години животен век на Каат, 137 да, на да, Абрам и уште 80 на Мојсей. Plus 80 of Moses are 350 years since entrance till Exodus. Би имале максимално можни, а реалноста е многу помалку и од тоа, 350 години. Каде каде по помалку од тие 430. Значи од самото влегување во египетската земја од самото влегување во египетската земја до излезот во времето на Моисеј, максимум 350 години, а реалноста е многу помалку и од тоа, Бидеќи so, овие не, не се рагеле кога умирале татковци. Да. We are doing like the Millerites. Е, сега правиме, значи, една пресметка како uh, адвентистите во времето на Вилијам Милер. We are making plus, minus. <laughs> Одземаме, собираме. Years. Години сметаме. But this is the maximum period, agree? Но ова е максималниот можен период. Се согласувате? Kohat was not was not a baby when he entered in. Затоа што Каат не бил бебе баш, како што претпоставивме, кога се влегувало во Египет. So here we have less than 133. Значи имаме таму имаме помалку од 133 години. Амрам did not die, did not, was not born in the year of the death of his father, but earlier. Амрам не бил роден во последната година од татковиот живот, туку сигурно многу порано. So we don't have 137 and the значи, same year. немаме ни таму 137 години, туку помалку, а исто за случај со Мојсеј. So we have less than 350. Значи во реалноста имаме многу помалку и од овие 350 години. So seems that Paul has right. Според тоа следи дека изгледа дека, дека Павле е во право. He's, he's not identifying the moment of the entrance till Exodus as 430, but from promise till then as 430. Значи, апостол Павле изгледа дека е во право, затоа што тој не го а, смета периодот од 430 години од моментот на влегување во Египет, туку од многу порано, од моментот кога му било дадено ветувањето на Авраам. Now our problem is, е сега што е нашиот проблем? How can a man who lives after some thousand years Како може човек што живеел илјадници години подоцна, Павле, knows better than him, Moses, who was there alive. Да, да знае по-добро или да биде по-прецизен од самиот Мојсей кој што бил а, сведок на тие настани, барем на излезот и кој што живел, значи, еден милениум и пол порано од Павле. Because Moses Затоа што Мојсей said that we have 430 years From here to here. Мојсей вели дека имаме 430 години од тука до тука, значи од влегувањето во Египет, како што читавме во излез 12 глава. So we are continuing to study because we cannot be agreed that Paul has right and Moses no. И сега мора да продолжиме подлабоко да проучуваме, затоа што не можеме да застанеме тука и да речеме добро Павле бил во право, што живеел илјадници години подоцна, а а се изгрешил односно Because until now the the mathematics it's okay. Се до сега математиката ми изгледа во ред. But we need to find something else. Че значи, не сме сгрешиле ние нешто во овие пресметки. <laughs> Треба да најдеме нешто друго, што каде лежи проблемот на друго место. But we are continuing with mathematics. А сепак ќе продолжиме со математички пресметки. I invite you to open the Bible. Да ја отвориме Библијата. In Genesis chapter 12. Повторно во Битие или Создавање. Прва книга Мојсеева, 12 глава. Please read verse 4. Каде што ќе сакаме да го прочитаме четвртиот стих. Значи, 12 глава од Битие, четвртиот стих. Го проведовте? Тогаш тргна Авраам, како, Аврам, како што му кажа Господ, а со него појде и Лот. Аврам имаше 75 години кога излезе од Харан. 75. When Abraham was departing from Haran, he was 70 and 5 years old. Значи кога кога Аврам го напуштал Харан, според овој текст, имал 75 години. Ова е до сега јасно? 75 години бил Аврам кога го напуштил Харан. The Bible is not telling to us when God was spoken first time with him in Babylon. Библијата не ни кажува временски кога Господ првпат во Вавилонија или во Ур му се обратил на Аврама. and which is the period in which he was staying with his father in, uh, in Haran. А исто така Библијата не ни кажува колку долго по напуштањето на Халдеската земја Аврам и неговиот татко поминале, престојувале во Харан. Колку долго престојувале во Харан, не, не ни се кажува ни тоа. Moses is presenting the facts one after another, showing that it was not a big period of time. Мојсе ги наведува овие настани тука, еден по друг, како да сака да каже дека немало, не поминало голем, многу време меѓу нив. And from this we can understand that when Abraham was 50, uh, 50 75 years old, he received the promise. И според ова што би можел да заклучиме дека тогаш кога Аврам и имал 75 години, подоцна, тој го премил ветувањето, зашто подоцна во главата станува збор. Now, let's go in Genesis 21 verse 5. Genesis 21 verse 5. Да отвориме сега во 21-та глава, малку понатаму, 21-та глава од истата книга, кај што го прочитаме петиот стих. Дали сте таму? Прво Мојсеева 21.5. Авраам, Авраам сега, Авраам имаше 100 години кога му се роди синот Исак. So, how many years, how old was Abraham when Isaac was born? Колку години имал Авраам кога во моментот кога Исак се родил? 100. 100. Да, 100. Okay. For sure? Сигурно? Така пишува во сите Библии, 100? Okay. Now let's find how many, how old was Isaac when Jacob was born. Aj The Bible tells this in uh, Genesis chapter 25 verse 26. Библијата ова ни го кажува, ни го открива во 25-та глава, 26-тиот стих. А кога излезе брат му, држејќи го Исав за, со рака за петната, нему му ставија име Јаков. А Исак имаше 60 години кога тие се родија. Колку години значи имал Јаков? А Исак се извинувам, кога се родил и Јаков и Исав, кога 60. 60. Yes? 60. Do you remember how old was Jacob when he met with Pharaoh? А дали се сеќавате колку бил стар Јаков кога се сретнал со фараонот? We find this information in Genesis chapter 47 verse 9. Ова информација ќе откриеме во 47-та глава, 9 стих. 47-та, 9 стих. Значи, кога влегол Јаков во Египет. 47 глава, 9 стих. Што читаме тука? Го се текстот? Му одговори Јаков на фараонот, фараонот претто го праша колку години имаш, му одговори Јаков на фараонот, деновите на мојот живот на земјата се 130 години. Малку се и малку се. А беа и несрекни и не ги достигнаа дните на татковците мои колку што тие А живееја. Колку години имал во тој момент Јаков кога влегол во Египет? 130. So, uh, 130. If, if I'm repeating with you the numbers, it will be very easy for me when Yeah. When I going to the market. <laughs> and they are telling me the price in Macedonian, <laughs> so I should, uh, should do this uh, often. Dobro. Kaj treba jaz, da ga povtaram često brojkite na makedonski, za da koga ga pazaram, da, da mi bide polesno. <laughs> so, Jacob was 130 years old when he entered into Egypt. He was already there at this age. Znači, Jakov имал 130 години кога влегол во Египет, според ова што го чита. The promise to Abraham was made when he was 75. Uh, а ветувањето дадено на Авраам, рековме, било кога Авраам имал 75. So, е сега што? Between the time of the promise, од времето на заветот или ветувањето дадено на Авраам, till the moment of entrance into Egypt, ако ги додадеме овие години на татковство или возраст на татковство до моментот на влегување на Јаков во Египет we have имаме што 25 years тука имаме 25 години before the promise and the birth of Isaac помеѓу ветувањето и раѓањето на Исак 60 years уште 60 Исакови години до раѓањето на Јаков till Isaac give birth to да. Jacob. До, до, до кога се родил Јаков. And 130 years when Jacob is in Egypt. И уште 130 години до моментот кога Јаков влегол во Египет. So 25 plus 60 plus 130. 25 плюс 60 плюс 130 е еднакво на How much? Колку? 250 meaning less than 300 Значи вкупно 250 години 215 многу помалку, значи уште помалку од тие 350 што ги пресметавме според нашите погрешни предпоставки. Now, until now the study is uh, it's consistent. Дали до сега нашето библиско проучување е доследно? It's saying the same. Дали Дали се согласувате, дали е исто со вашите пресметки? Using this period of time, користејќи го овој временски период, we have find that their living in Egypt was less than 350. Дека нивниот престој во Египет бил многу пократок од 350 години. Using this, we find that from the time of promise Till the entrance of in Egypt we have 215. А според овие пресметки десно што ги имавме, гледаме дека од ветувањето до влезот во Египет поминале само 215 години. So, if Paul has right, ако апостол Павле имал право, како што се согласивме, we have 250 year, 15 years before entering into Egypt, имаме 215 години од ветувањето до влегувањето на во Египет, на Израел во Египет. And 215 years till the entrance to Exodus. И од таму уште 215 години до од влегувањето во Египет до излезот во времето на Мојсеј. Now the Jewish history Еврејската историја пак for example, Josephus Flavius, например, еврејскиот историчар Јосиф Флави од првиот век, is saying that the living of the children of Israel in Egypt was 215 years. самиот Јосиф Флави потврдува дека синовите Израелови во, престојувале во Египет 215 години. You can find this information in Jewish antiquities. Ова информација може да најдете во неговата книга Еврејските старини. So it is clear that the period Значи, јасно е дека периодот на престојот во Египет, на Израел во Египет, бил 215 години. Was as Paul is saying from the promise till the exit 430. И исто така е јасно дека од самото ветување дадено на Авраам до излезот, поминале, како што и Павле рече, 430 години. But let's solve the problem with Moses. Но останува да го решиме проблемот со Мојсеј, зошто Мојсеј сгрешил во излез 12 глава. Because for sure Moses had no mistake here. Бидејќи сигурно Мојсеј не сгрешил. The mistake should be in other place. Грешката се наоѓа на друго место. Now, let's open the Bible in Exodus chapter 12. Да ја отвориме повторно Библијата во Излез 12 глава. Read again verse 40. 40. Да го почитаме уште еднаш 40 стих. Значи, излез 12 глава 40 стих. Го најдавте? Дали може да се прави грешка сега тука? Да се увериме уште еднаш. Времето пак што го поминаа синовите израелски во Египет изнесуваше 430 години. So it is clear here Moses is saying that the sojourning of Israel into Egypt was 430 years. Дали е јасно дека Тука Мојсей тврди во 40 стих дека престојот на синовите израелски во Египет изнесло 430 години. Now, where's the problem? Каде лежи проблемот се? Uh, how many of you have uh, the Septuagint at home? Колку би од вас ја имаат Септуагинтата дома? Nobody. Nobody. How many of you have the Samaritan Pentateuch? Nobody. <laughs> Neither you? Neither. <laughs> because there we can find the solution. Значи, ви, решението на овие проблеми ќе го најдеме во старогрчкиот превод на Стариот Завет, Септуагинтата, или во арамејскиот превод Пешита, Сиријак, и самарискиот. Самаритан, Самаритан, Самаритан, во самариканскиот во самариканското пето книжие. Самариканите само, само петте книги еве ги превеле од Стариот Завет. The Orthodox Church uses Septuagint. Православната црква ја користи и ја смета за веродостојна Септуагинтата. It's not a good translation in generally. Општо земено, Септагентата не е баш некој добар превод. But in our problems it solves it. Меѓутоа за ваку во овој конкретен случај го решава нашиот проблем. Uh, I will try to say to you how it is written this verse Exodus 12 with 40 in these translations. И би сакал да споделам со вас како е напишан 40-тиот стих во Излез 12 глава во овие два преводи, значи во Септуагентата и во Самариканскиот превод. I start with the Samaritan Pentateuch. Ке започнам значи со петокнижието са Самари, Самариканско. The sojourning of the children of Israel and their parents Престојот на синовите израелски и нивните родители who have lived in Canaan and Egypt кои што живееле во Ханан и Египет was 430 years. Изнесувал, значи, 430 години. Значи, се самаркените го споменувате и Ханан и Египет заедно. 430. you understand? Разбирате? Our translations are missing a word. Значи, нашите преводи, на нашите преводи им не достига цел еден збор, битен збор, Ханан. I will read now Septuagint, and uh, for sure, maybe you cannot uh, check the Samaritan Pentateuch, but for sure you can search Septuagint. Septuagint. Да. Полесно може ќе ви биде да го проверите на интернет, например, преводот на Септуагинтата, за разлика од самариканскиот превод. Еве, еве што вели Септуагинтата за истиот 40 стих. Now, the sojourning of the children of Israel. Престојот на синовите израелски in the time of their sojourning in the country of Egypt and in the country of Canaan Значи, вкупниот нивен престој во е, е, земјата египетска и земјата хананска was 430 years. изнесувал 430 години. So Moses had made no mistake. Значи, Мојсей не сгрешил. Moses is saying the same thing as Paul. Мојсеј го напишал истото што подоцна го пишува апостол Павле. It is very clear. Мощно е јасно. The question is, прашањето што се поставува е why we knew till now the things differently. Зошто до сега сме знаеле поинаку? Because we were not used to to ask question to the Bible verses. Затоа што не сме навикнати кога чит, ја читаме Библијата да поставуваме прашања. Да се однесуваме малку критички. Значи. Ај! Приемаме здраво за готово. Uh, I don't know if it is a thing in connection with shame, if we should be ashamed by... Не знам дали, дали е до, може би, чувство на срам, да поставуваме прашање во врска со наводни библиски контрадикции или дали се плашиме да покренуваме такви прашања. <laughs> Добро. I understood something. But the idea is not uh, is not connected with uh, with the critical with the critic of the text, historical contextual critical of the text. Прашањето не се однесува на, на историскиот критички метод кон а, с- библискиот текст, The problem is that we don't have uh, the I don't know the willingness or something like this to study the Bible more. Значи, проблемот е што ние лично ни не достига волја или интерес подлабоко да ја проучуваме Библијата. We like to be entertained with Тоа што го читаме. Значи, полесно ни е да сакаме да не забавува проповедникот со неговите проповеди во црква. Да го слушаме што зборува другите, значи. We like, а не самиот да проучуваме. We like to be entertained with songs. Сакаме да да не забавуваат во црква со разни песни, например. We like to be entertained with programs in the church. Или со различни други програми во црквата. We like to be entertained with food after the programs. Или после сите тие програми да уживаме во на поставената трапеза, <laughs> во храната. And and when we know that we have a lunch after the sermon, и особено кога знаеме дека не чека ручек по ова по оваа проповед. Our mind, <laughs> brother Borges, да, Борче, our Борче mind is рече дека нашиот памет е уште пред крајот на богослужението насочен натаму. After 10 minutes since the beginning of the sermon, the sisters are, are thinking uh, at what hour they should leave to prepare. Понекогаш, значи, дори 10 минути по почетокот на проповета, сестрите размислуваат кога треба да излезат за да ја подготват, да го подготват ручекот. And they are staying 15-20 minutes thinking that they must go to prepare the food. И понекогаш поминуваат цели 15-20 минути не обрнувајќи внимание на проповета, туку размислувајќи за храната, како да <laughs> да се подготви се на. And with 10-15 minutes before this, they go to prepare the food. И Потоа излегуваат по тие минути и уште пред да заврши богослужението ја подготвуваат храната. And when the men and the children see this, и кога останатите мажите и децата го гледаат тоа, their mind is at the food. И нивните мисли се насочуваат кон кон храната, кон ручекот. Which is preparing them. Кој што се подготвува. I give you an, an example. I can give you more. Значи, ова е само еден пример, а би можеле да, на, да ви дадам и, да ви дадам и повеќе. Because you don't have uh, uh, food always in every Sabbath. Затоа што немате, се разбира, заеднички ручици секоја сабота. But I'm sure that you have problems left at home and you are hurrying to go back to them. Но, понетва што случува во други саботи, кога немате заеднички ручек, да имате некој проблем што сте го оставиле дома, па мислите на него за време на богослужението, например. So our, our thoughts, our mind is not on the Bible text to so, question them. Нашите мисли не се секогаш насочени на библискиот текст, па и да го анализираме, да размислуваме за тоа што, што го зборува проповедникот и така натаму. But to other problems that we have. Туку често пати за време на служба нашите мисли летат кон некои други проблеми кои што си ги имаме. But I want we to learn a lesson from this. Но би сакал од сето ево да научите една важна лекција. When we will solve the problems of the truth of the Bible and understand it for ourselves, кога ние ќе ги решаваме овие проблеми поврзани со Библијата, кои ги решаваме ние лично со нашето проучување, God will be ready to be with us in our problems and solve them. Тогаш и Господ ќе биде подготвен да биде со нашите други лични проблеми и ќе ги ќе ги реши истите. How do I find found about this thing? Како јас го открив сето ова? Don't imagine that I'm a guy who is always with the scripture in the hand and asking questions. Значи, немојте да замислувате дека јас сум тип кој што секогаш сум со Библија во рака во секое време и постојано си поставувам прашање во врска со Библијата, со библискиот текст. I'm not. Јас не сум тако. But I have an advantage that also you can have. Но имам една предност која што и вие може да ја имате. studying the Bible with others, проучувајќи Библијата заедно со други, it is necessary to respond to their questions. Се појавува потребата во такви ситуации, значи интерактивно, да се одговараат прашања поставувани од други. And what I was seeing in my experience is И оно што јас го согледав во од моето лично искуство е that everybody, every one of the people are thinking differently and asking differently about the text of the Bible. Дека разни лица, разни луѓе размислуваат поинаку, различно и различно прашуваат, поставуваат различни прашања во врска со Библијата. One see a thing, the other another. Еден гледа една работа, друг гледа нешто друго. во Библијата. So I started to study with somebody the book of Galatians. И јас започнав групно за, во друштво со други лица да ја проучуваме заедно посланието на апостол Павле до Галатијаните. And they understood that is not something clear with 430. И тие сватија останатите во нашата група за проучување сватија дека нешто не е во ред со овие бројки 430 со овие цифри. Nobody saw problems there, so I didn't get any question. They, they did or did? No, no, no, any question. I didn't receive any question because they didn't uh, ah. observe the problem. Добро. Значи, проучувајќи Библијата заедно со нив, никој од нив не видел проблем во овие бројки што ги читавме и затоа никој од нив не поставил прашање во врска со нив. And while we were studying Galatians and Romans, и додека заедно со нив ги проучувавме и Галатјаните и посланието до Римјаните, I started to read some articles and books by Johnson Wagon. Почнав да читам uh, некои uh, написи од Джонс и Вагонер во врска со овие книги. And in their books and articles, I saw that they are saying that the period of slavery was not 430 but 215. И е, забележавме таму во книгите на Джонси Вагонер дека и тие тврдат периодот на самото египетско рабство не бил 430 години, туку 215. So I searched in their writings for the demonstration of their declaration. И ги почнав да ги стражувам нивите списи, за да откријам врсостова на што тие го тврделе тоа. I don't find it. I didn't find it. И не можев да го да најдам ништо. And I searched for it, I don't find it. I didn't значи, find it. Ги претражував нивните книги, нивните написи и никаде не можев да најдам образложение врсостова на што тврделе дека самото робство во Египет траело 250 години. I told to my wife about this problem. Господарев со мојата сопруга овој проблем. And she said, let alone the subject is too complicated and you you cannot demonstrate this. It's let it alone. И таа ме советуваше баталија оваа тема премногу е комплицирана. Не можеш да разбереш едноставно. Поставија на страна take care of other subjects. Проучувај други теми. But I couldn't. Но јас <laughs> не, не можев. So there was a problem with 430 in the Bible. Значи, постоеше проблем со овие цифри 430 во Библијата. Johnson Wagner confirmed that it is something which is not okay there, but they do not demonstrate this. И Джонси Вагнер во нивните книги потврдува дека постои некој проблем со овие бројки, но не дава никакво образложение зошто е тоа така. So it was necessary to search for myself. И беше необходно да се фатам јас да го истражувам овој предмет. And I found the answer. И го најдов одговорот. Seek and you shall find. Барајте и ќе најдете. Don't seek and you won't find. Ако не барате, нема да најдете. It's very simple. Много едноставно, не? But when you find a treasure in the Word of God, you are very happy. Но кога ќе откриете бисер или благо во Божјето Слово, ќе ве обземе голема радост. And you are willing to share it with others. И тогаш сакате, посакувате да го споделите тоа откритие со другите. And by the way, I haven't shared this with anybody except of you. И до сега ова, ова проучување не сум го споделил со никој друг, освен со вас. So I will see if uh, your reactions are good and you will begin began to study more. И јас подоцна ќе видам дали <laughs> ќе покажете добар одзив на сето ова и дали ќе сакате во иднина да проучувате повеќе за себе си, да ја прочувате Библијата за себе си. And if you, you you shall do this, you will do this, maybe I will present also to others to encourage them. И ако ако го видам тоа кај вас, дека ова проучување ќе ве поттикне за себе лично повеќе да ја проучувате Библијата, тогаш ќе одлучам да го споделам и со други. Okay, let's go back to Galatians chapter 3. Ајде сега да се вратиме во Галатијаните трета глава. uh, we won't finish, we, we didn't finish the, the study of the verses. Ние не ги завршивме, не го завршиме проучувањето во врска со стиховите што ги читавме. But we want now at close to read verse 19. Но сега на самиот крај ќе го почитаме 19 стих. Galatians 3:19. Галатјаните 3:19. 19 стих. Дали сте таму? Галатијаните 3 глава 19 стих. Зошто пак е даден законот? Тој е додаден поради престапите, додека не дојде семето на кое се однесува ветувањето и е предаден преку ангели, преку рака на посредник. Why do we, we have the law? Значи, зашто го имаме законот? What Paul зашто, зашто е даден законот? Што вели апостол Павле? Зашто е даден законот? Заради што? Подачна сгрешност. So, the law serves for? Значи, законот служи за што? For instruction. For instruction. A mirror. A mirror. For the sins. Mm-hmm, mm-hmm. Perfect, perfect. Savršeno. Savršeno. Do you see any interesting thing in this verse? Da li ti stih gledate nešto interesno? In connection with the law that seems to you strange? нешто во врска со законот што ви звучи или изгледа чудно, until the seed is come. Oh, that's very simple. The law was put with Christ on the cross, and this is truth. И според тоа, множина, така, читајќи го овој стих, заклучуваат, а, значи, законот правил само до Христа, а потоа бил укинат на крстот. Not this, something else. Добро? Не не мисла. Simple. It's not so simple. You need to study for one or two weeks or months, Romans and Galatians. Би требало да ги проучуваме, да, ние на времето да ги проучуваме. со седмици и можеби месеци и римјаните и галатјаните за да за да откриеме зашто станува збор. But another problem, another one. Но има another problem, another thing that is coming to your mind when you read. Има нешто друго како проблем, можеби што ви штрчи или ви изгледа, ви доаѓа на ум во овој стих, дали гледате некој друг проблем? That the law is added. No, it was added. не, и тоа не е проблем, навистина бил додаден. God did not intend to give them the law. Бог првобитно не, не планирал да им го даде. So it's added. Навистина е додаден. No, something else. Нешто друго барам. Дали гледаме нешто друго како проблем во 19 стих? Uh, that it was uh, given through the hand of a, a mediator. Okay, that it was given on the hand of the mediator. Who was the mediator? Значи, преведен е преку раката на посредник, а кој е посредникот? А? There is no mediator. And some say Moses. Moses, okay, Moses gave the people, to the people the law from God. Znači im go dal zakonot od Boga na narodot. But look, look in the verse. A ne, ne je baš točno, bi neki Bog koga izgovoril zakonot. Aha, aha. Angels, the angels. Ангелите. It was ordained by angels. Предаден е, законот бил предаден преку ангели. Angels? And Stephen mentions that. Yeah. Stephen also is mentioned да. Реков дека и, и, и во дела седма глава и Стефан го кажува истото. Дека законот им беше даден. Read, read, let's read. It's uh, seven... Дела, дела седма глава, да се вратиме повторно. 53. 53. Вие, што го примивте законот преку ангелите, а не го одржавте, така им се обрати Стефан на водачите израелски во Синедрионот. Yeah. So, which was the role of angel at Sinai? Каква била улогата на ангелите на Синајската гора? We have a psalm, psalm about this. Значи, нешто видовме во врска со ова. But now we won't make a Bible study. Сега немаме време да направиме цело едно библиско проучување на оваа тема. We, won't, uh, we don't have time for this. Немаме време за ова. But I will tell you what Ellen White uh, said to GB Star. Но ќе ви кажам што му рекла Елена Вајт на оној проповедник Джиби Стар. In that period of time when Ellen White was in Australia, во тој временски период кога Елен Вајт била во Австралија 1890-тите, значи. In America, brothers were still fighting for the law in Galatians 3:19. Во Америка браќата се уште дебатирале, <laughs> буквално се бореле, војувале околу значењето на законот во Галатјаните 3.19 <laughs> или воопшто во Галатјаните. Jimmy Starr was with Ellen White in Australia and for him it was clear the facts regarding the law. Jimmy Starr се наоѓал заедно со Елена Вајд во Австралија и за него било јасно како треба да се толкува законот во Галатјаните, значи исто како Джонси Вагонос. So he had not problems with the, the law. Znači to je nemalo lično nikakav problem sa But he did not understood the role of the angels at Sinai. Меѓутоа него го разбрал, не ја разбрал добро улогата на ангелите, каква улога играле ангелите на Синај. And he asked Ellen White, Sister White, which is the role of angels at Sinai? И ја прашал Елена Вајт, сестра Вајт, на ангелите на And she's asking him, you have not read the Psalms? И, и таа му возраке и му вели, зремнеште ги читал псалмите. And she explained to him. И потоа му објаснила. At Sinai, на Синај, God ordained the angels to make a tent на Синајската гора, Господ им заповедал на ангелите, тие ангелите со своето тело, да формираат еден шатос. Sinai and where the were Значи, го покрили, ја покрили целата гора околу uh, врвот, значи Синај, uh, помеѓу, значи ангелите, значи тој дзит од ангели бил помеѓу гората Синај, каде што Господ се слегол и народот што стоел на подножјето на гората. This angel were staying one upper each other. Ангелите стоеле, значи биле видливи за народот, еден врз друг качени. With the wings opening. И нивните крилја исто така расширени, отворени. And God tell them that if И Господ им рекол дека ако a demon ако некој демон or animal или животно of another person who is not there from the people или некој странец, некој некој тугинец, некој друг intends to enter in the tent и се обиде да ја помине таа граница и да влезе внатре во во шаторот to be killed immediately веднаш да биде погубен Why? Зошто? Зошто Господ заповедал такво нешто? Тоа го читаме во Библијата. Because God wanted that when he speaks the law Затоа што Господ сакал тогаш кога ќе го изговара законот no demon to be there near the people ниту еден демон да не се наоѓа таму, во близина на народот, ниту еден демон да не се наоѓа. To whisper in the ears of the people the devil's words. За да им дошепнуваат на луѓето ѓаволштини, односно So God wanted that сомнежи или било што било какво непријателство кон кон Божјото слово. So God wanted that there only his words to be uh, heard by the people. Значи Господ сакал само неговите зборови да бидат чуени од страна на народот, никакво ништо да не го одземе нивното внимание. Only the pure word of God. Само чистото Божјо слово да биде чуено од страна на целиот народ. Do you understand how important is for us to have the mind clear? Дали разбирате колку е важно за секој еден од нас, умот да ни биде чист. When we read the Bible, кога ја читаме Библијата, умот да ни биде чист. We need to pray for the Holy Spirit to help us when we read and study the Bible. Ние треба да се молиме за Светиот Дух да ни помогне во нашето разбирање додека ја читаме и проучуваме Библијата. Why? Зошто? Because when we read the Bible, Satan come, may come near us and tell us his words. Zato što, zato što treba se molime pred да ја читам, проучуваме Библијата, затоа што сатаната може да дојде некој демон, да дојде додека ја читаме Библијата и да ни дошепнува некои негови мисли во врска со тоа што го читаме. Ellen White explained this to, to G.B. Starr, saying, Елена веројатно го објаснила ова на Джиби Стар, велејки му, that she was uh, writing testimonies to some brothers and sisters. Дека кога таа пиш, ги пишувала своите сведоштва адресирани лично до некои браке и сестри, значи незините лични сведоштва до некого. And some of them were coming to her. Некои од нив доаѓаа кај неа. asking, Sister White, why did you say that thing about me? и ја прашувале, кога ќе се сретнале со неа лично, сестро Вајд, зошто зошто сте го напишале ова за мене? And she said, When I'm told this thing about you? Ја таа ќе ги прашала, а кога сум го рекла јас тоа за вас? And the, the people said, that man said, uh, In the testimony that you have sent to me. Па, Си го, сте го напишале тоа во сведоштото што ми го испративте. And she said to him, I never said this thing about you. Ја Елена Вајт одговарала, јас никогаш не сум го кажала ова во врска со, за тебе. No, no, you said it is written in the testimony. Ама како не кога стои запишано во твоето сведоштво, напишано е. And she said to him, go, take your testimony and bring it to me. И таа ќе му речала, оди, донеси го сведоштото, или одношто писмото, што го примило од Елена Вајд, и донеси ми го, да и го донесе на Елена Вајд, писмото, да види конкретно што, е, што било напишено. So the man went with a testimony to her, И човекот ке се вратил дома, ке го земел писмото, што Елена Вајд му го напишала, ке се вратил кај неа. And he started to read from the testimony. И ќе почнал да чита, значи гласно од сведоштвото. And she said, where is written what you said that I have said? И сега таа ќе го прашнала, каде е запишено ова, дека сум го рекла за тебе? Here, somewhere here, see, for sure, I know that I have read here. И човекот ќе ги ке, ке барал, ке пребарувал по целиот текст и тука, тука некаде беше, тука, тука го прочитав. But I don't find it now. Но сега не можам да го најдам. And Ellen White told him, И тогаш što Elena White му рекла. Don't search for it. Nemoj да бараш povek. I never said something like this. Јас никогаш не сум изјавил, не сум напишала такво нешто. But I'm sure that I have read in this testimony, the man said. Но човекот одговорил, инсистирал, јас сум сигурен дека тука во ова сведоштво го прочитав тоа. And she explained to him. И тогаш таа му објаснила. While you were reading Додека ти го читаше Satan was near you whispering his words. Сатаната беше до тебе, покрај тебе, дошепнувајки си негови зборови. And you had the, the impression that God И ти си го стекнал тој впечаток дека Бог through me преку мене said to you this in the testimony. Дека Бог преку мене ти ги кажал овие работи во сведоштвото, а всушност But was the work, work of Satan. Всушност тоа било сатанско дело. That can happen also with us when we read the Bible. Тоа може да се случи со секој еден од нас додека ја читаме Библијата. We may see in the Bible things that are not written. Ние може да се случи да видиме во Библијата нешто што не е напишано таму. That's why so many winds of doctrine. Затоа денес постат толку разни ветришта, доктринални ветришта. That's why so many opinions about one verse of the Bible. Затоа постат во светот и толку многу различни толкувања околу некој стих во Библијата. So now you have another another field to study and to pray. Сега Значи, имате еден, едно друго поле за проучување и молитва. A question now. И би сега да ви поставам едно прашање. What do you think helps much, a Bible study or a seminar? Што мислите ќе ви помогне повеќе? Лично библиско проучување или да речеме, една евангелизација, серија проповеди на која што лично ќе присуствувате? Personal Bible study. But the seminar also helps. Yes, but seminar must have a Bible study. I'm not speaking about personal Bible study. I'm not speaking about personal Bible study. Mhm. I'm speaking about Bible study at the church. As we have Значи, мислел, мислел на заедничко, групно проучување на Библија. Значи, заедно, наместо да имаме класична проповед, кај што Борче ке збори нешто, <laughs> или јас, <laughs> дали, да, како црква на богослужение, да имаме заедничко интерактивно проучување на Библијата. Because I'm sure that we, we don't, you will not forget so quickly this study. Бидеќи, верувам дека нема Дали сега ќе го заборавите брзо ова проучување денешнина? As you can forget the sermon. Како што лесно ги ќе ги заборавате, ги заборавате проповедите што сте ги чули. Because in Bible study you also are participating. Бидејќи во во библиските во проучувањето на Библијата сите сте учесници. You open the Bible, read from the Bible. Ја отворате сите Библијата, ја читате сите, ја размислувате за тоа што се чита и така натаму. So I encourage you to study the Bible. Па ве охрабрувам, проучувајте ја Библијата. Because line by line, precept upon precept. Затоа што заповед врз заповед, правило по правило. Little here, little there will mean much. Will mean much. Тука малку, таму малку, сето тоа ќе биде од голема корист. God bless you everyone. Дека Господ благослови сите вас. And when we meet uh, next time, if we will meet, И кога се сретнеме во иднина, ако се сретнеме, I want you to, to tell me your discoveries from Bible study at home, personally, and with the church. сакал да ми посведочите какви се резултатите од вашето лично проучување на Библијата или од групни заеднички проучувања во црква. May God bless you. Amen. Нека Господ ве благослови. Амин.